Wagner. Essa tá foda, viu? Tá. Oh. Ei, Biel Elite. Tá gravando já? Ô, oh, Biel Elite. Solta o beat. Solta o beat. As menina toma taikon e ainda sai condô. As menina toma taikon e ainda sai condô. O meu peru, meu peru, o tetai condô. O meu peru, o meu peru, o tetai condô. O meu peru, o meu peru, o tetai condô. E quando cê toma taikon, você pede arigatô. E quando cê toma taikon, você pede arigatô meu peru, o meu peru, o tetai com o meu peru, o meu peru, o tetai é com o meu peru, o meu peru, o tetai é com Então vai de sayonara, vai de sair vai de sayonara. Então vai de sayonara. Volta aqui quando quiser, tá vai. Então vai de sayonara, vai de sair vai de sayonara. Então vai de sayonara. Volta aqui quando quiser dar. Tá. Ai. Essa é foda. Tá tá tipo como? Tipo vavazinho, tipo vavazinho. E aí, fiote? As meninas toma taikon e ainda sai com dor. As meninas toma taikon e ainda sai com dor. meu peru, meu peru, o tetai com o meu peru, o meu peru, o tetai com o meu peru, o meu peru, o tetai com E quando cê toma tai com você pede arigatô. E quando cê toma tai com você pede arigatô. O meu peru, o meu peru, o tetai com o meu peru, o meu peru, o tetai com o meu peru, o meu peru, o tetai então vai de sayonara, vai de say, vai de sayonara. Então vai de sayonara. Volta aqui quando quiser, tá vai. Então vai de sayonara, vai de say, vai de sayonara. Então vai de sayonara. Volta aqui quando quiser dar. Tá.